Ha? Jakieś picia. Ja tam moje maja. A co? Hajda semmi legyen. Hogy tartam kinti tölti szakon ezt az ördögnyel. tudom, ez van. Én nem tudtam még is. a partit elnézte. Mikor szedtél? 25-én Nem most azt is napot? Megy itt. Nem Kész Attila, megkóstolod a drága isat? Nem olyan erős feltétlenül. Gyere, tehát hát együnk valamit. Hiába Tata Nandi beteget megírni. Nagyon sok lejt Van, van szénszármentes, van filter, van értéka, van hidromoszter, van vermut, kóla, fanta. Ez, ez, mi, hát tudom, hogy Ez a multivitamin. Multivitamin. Az kell, hogy multivitamin. Van, van multivitamin. Akkor te szerinted bizonyos szerkesztő. Jó? Ezt hát, nem volt. Hát mindegy. Ez hát, csak három liter, narancs. Ha nincs fel kell a csegbeni el, ha jól látom. Nincs, de a fél volt csak így. Nem, mikor szeretnék? Nem tudom majd. Hát, Sem a honladik van. Nem mondom. 28. 29. Ó, Na mindegy, azt mondta. Hát mi? Aha. Hát ez nagyon az. Kiosztva csegyenél. Nem tudom, hogy kollégámnak régebben, de nem bontották, hogy mondom, hogy bontották. Tizenben van csalgóval. De ez kibogi nem logikát. Na, majd. Majd a poárban előtérjük. Te is, neked is. Lehet, hogy neked azért nem. Á, jó, nekem azért nem tudsz a kezdeni. De is csak én. Jól hajt. A telefonom hány óra van? Hogy egy telefon? Ott hagytam Romának. Elmentem a telefonját. Ilyet akarsz, vagy olyan narancsosat? Hm? Ilyet akarsz? Igen. Szerintem igen. Igen, ugye van. Elviszik a tízsiket. Erre a kóstol. Kicsit. Így meg a tudod, hogy ma Mai piace. Ci dai. Allez. Allez. Allora io posso avere sulla figura. Eh. Allora conosco, eh, lo rischio. Vai, vai. Lo rischio. Ma cosa fai? Allora non mi tocca proprio. Avete mi piace. Allora vado giù, io vedo qua. Ma la fai? Scusate il cuore. Ah. Ah. ah Oggi togli di... Ma dai, non mi tocca. Nézzék azt. Kicsit ott a megkóstol nem lesz bajom. Hát de hallgatok. Hát én is egy kicsit tényleg a kiszomos sötkemény. Megverkóztam a fejtőt, nem? mint emberek ide beállítunk. Szabadon oda tényleg húzva, hogy már már szállítom.